Jean-Jacques Oyar gozuek igututzu, euh, berri sumaiten zundizugu ofizialet azor uh, krizia denboa juntan, uh, zuke raiten halda ikusi aztertan ziden? Bai, ordean, uh, gu itzegintzako uh, federazione aldetik, guk uh, deliberatu dizugun untin eiden mementun ez dugula lana arra hartzen. Uh, nahi dizu lehenik ezartan dugula, uh, langilen segurtantza uh, aintzinean. Odin heutzeli bat izan tutsu nulaz uh, eh, behar genian uh, eh, lanara hartu, profilitatzen geniala sistema batez sumajaz eta prebalitzeko edo sosi abazteko edo ara, hoiko robon uh, memento batez gure lan ministeritzatik uh, agertu den uh, peniko eh, ministroak erantetien eh, proposamenagoek atitzuen nihontik eh, hartzen al. Artian, bon, beste kadraje bat lekin izaik izan duzu, le maire ministroak altegin dizu eta hiu elkartek, eta hoi gaisa huna duzu, batutzu hiu sindikatu handi. Uh, etxe gintzain eta tepeain enguian uh, eh, engatzen dienak duzu alde bat eta ekfederazion di bat iman, bestetik kape bat duzu eta bestetik FNTP. Eta hiu hoik um, oso adostutzu ber uh, emaiteko nulaz lehen emaiten dugun uh, langilen segurtan txai. Geo uh, lankiek agarartzen aldiela. Hoi gaizabat, Uh, zail ikusten izugu, uh, nulaz uh, jadanik uh, ospitalek eta zaharretxek eta hoiekoek bat izi ezailtaksunak. Maska biltzeko eta eh, gel hidroalkolik eh, hoien biltzeko, guk gu enpresetan langile bakotxai aizago atzabanen titzugu, horiak gu langilere maiteko, eta eh, suposa e, nun biltzen ahaltugun, e, zailtarsunak bat izugalde hortai. Jakitez, e, etxegintzan aizielaik, uh, eh, elgarri kantin diela, ber otoian edo ber kamio batetan joiten bari hiu langile, metra baten artien nula eh, txekitzen aldie, eta enetako bitxi dena ebeste eh, gaititik, um, Dizu, uh, zina ibazia zakrilaik inkarikalatia txipoza, ahal duzu uh, uh, edo gaztigua biltzen, Eta gil, uh, eh, lan inaitzen algetut zu berri imoblan, behar bada eta uh, eh, prekosionik preforza hartzaz, zena, eh, hori, um, uh, zai ikusten ezu gilt, mementuan, uh, delibe hori kritik ez tieno, uh, lan gilin igortia uh, lankia horitra. Eta beste gaintitik, beste gaitza bat gaituko dit, erraitez, um, mementuan ez tabada, ez duzu bue uh, elkartetan, duzu ministeritzan, uh, eta guai eh, proposamenak eh, osagarri ministeritzak eman behar titzu, laguntuik laneko ministeritzaz, eta jakintzun elkarte elkarte babaduzu hor, bedeziz eta antolatu itena, gaur behen ikus moldi emanen diena. OPP-BTP gu arduratzen den elkarte bateke bai estatu Horien hor bat lan zelan bat abiatrik, eta mementuan uh, eh, deuze uh, eh, ofizialik eh, ordean guk eran izugu. Hoiko hartuik ez tieno, delibe horik hartuik ez tieno argiki, ebe guk ez gertila uh, langelik igoriko gue lankieta. eta... Uh, nahi nun bait. Ados, zenta zer zen eranik izan zena, lanin ahahasten haltzindera bena kondizione heli bateki? Bai, odin behar gintzia, segurtantza e, baldintzak respetatzen, e, eh, ez lizatekila enpresa ardura dunain nolera behar dut eh, axola edo nunbait susia gendant izaten ahal nausi bezala langile bat baldintza hoitan eizen balin bada. Ez balin behar bezala respetateik hor gaiten zizien, bai, bonben ez zizuge zaiko, eh, nausiain, eh, ez zizugo gendun ezaiko zaiko, holako bat agitzen balin bada, edo gertatzen balin bada, eh, enpresan. Uste dit, hoi, amini bat, eh, eh, zaleska eman iten arrazu bezala, gugu elangirik ez ditzugu hartzen eta e, eh, eitarzun baten biltzeko enpresan. Lehenik e, guk nahi dizugu zai, langile horien segurtantxa txar, lehen gehi bezala gu enpresetan. Nik uste negoziak eta badean abiatik, ikusiko izi zen neuri eh, jabakeik e, izan dien, edo ze kibide atzamanik izanen den, benakik mementoz, eta uh, eh, eguneko lautan hoi eta hamazortzia duzu ados horrekin, ez gutut zuprest lanain ara hartzeko uh, eh, arrez